augstākā realitāte. Iesācējiem šķiet, ka meditācija ir pati augstākā realitāte. Kad cilvēks kļūst par pieredzējušu meklētāju, viņš zina, ka meditācija tikai ved pie augstākās realitātes. Augstākā realitāte ir tas, ko var sasniegt un par ko var kļūt, ejot meditācijas ceļu. Dievišķa dzīve šeit, uz zemes, nebūtu nav nesasniedzama. Zinot augstāko no noslēpumiem, dievišķi piepildījums vienmēr būs mums aizsniedzams šeit uz zemes. Šis noslēpums ir augšana dievišķā mīlestībā, kurā mīlošais un iemīļotais, radītais un radītājs, ierobežotais un bezgalīgais kļūs par vienu nedalām veselumu. Kad cilvēkā uzaust apskaidrība – Dievs vairs nav tikai apsolījumus, bet reāls sasniegums. Jūs varat mainīt savu dzīvi, jums nav jāgaida pārmaiņas mēnešiem vai gadiem. Tās sāksies brīdī, kad ienirsiet garīguma jūrā. Mēģiniet nodzīvot dienu, vienu dienu garīgā disciplīnā. Jūsu pūles noteikti vainagosies panākumiem. Es piesaukšu sevi, es piesaukšu. Sirds birstalā ieraugot mīlēšu sevi, mīlēšu. Sev būšu es vēlte, dārgums vislielākais. Gaismas augstākās ceļojums sāksies brīvības sirdī.